Recimo u nekim mjestima u našoj zemlji ovdje, naravno e, imate e, e, proširenu, pojavu rastave braka. Jer recimo u nekim mjestima, da ne imenim jedno mjesto, je dosta česta situacija da se žena razvodi. Zašto? Zato što je zato što konstantno preko Facebooka kontaktira s osobama koje su se rastavile. <laughs> Hej, kako je meni sad lijepo, kako sam ja sad slobodna. Nemam muža, kad dođe kući nemam nikakve obaveze. Ja, hvala Bogu, sama, sve pospremim po kući i onda imam puno vremena da sjedim za računarom i da na Facebooku pišem poruke. Kako sam ja slobodna? Ko ptica. A babo što mora otići raditi ili u njegove penzice, on mora poslati, ona živi sama u stanu, kaže odlazim kad ja hoću, dolazim kad hoću. Nema više muž pita s kim to ti na Facebooku budiš, dajte da ja vidim s kim ti to razgovaraš. I naravno, zbog ovakvih stvari mnogo je brakova stradalo. Preko Facebooka se ugovaraju rastave brakova, preko Facebooka se ugovaraju e, ugovara zinalog, preko Facebooka se e, ugovaraju urote i tako dalje. Jer to je prostor za rušenje porodice. Moram vam ispričati jednu situaciju gdje radne kolegice gdje radne kolegice nose istu klicu svojoj porodici. Pazite, istu klicu svojoj porodici nosi. Moram vam ovo ispričati jer mi se desilo, meni se desilo to. Rješavajući problematiku jednoj porodici, spomenu mi precizan detalj, to i to. Rečenica Znači, od A do Ž, rečenica koju sam prije nekog dana čuo od posve druge porodice i nemam, nikak, nemam nikakvih saznanja da se te dvije porodice paze, da imaju nekih kontakata, apsolutno. Ne znam da se te žene uopće poznaju. Znači, ne znam da se poznaju. Rečenica, doslovce, znači doslovce rečenica od A do Ž, rečenica koju sam neki dan čuo. Ja pitam čovjeka, rekao, da li tvoja supruga poznaje tu i tu ženu? Pazuje se, kaže, ona je puno. Ona kaže, zajedno radi. Interesantno. Ista, doslovce, ista rečenica koja ukazuje na to da će brak puknuti tu. Pazite, doslovce ista, ista rečenica. Zašto na poslu imaju puno vremena da radi, sve iščavrljaju, sve ispričaju. I kaže, ja sam sad ko ptica tad muža nema tu, ja mogu da idem kad hoću, parim auto, idem kad hoću, vraćam se kad hoću, odog šetnju kad hoću, izlazim kad hoću, znači dolazim kad hoću, srećem koga hoću, niko me ne pita nikud vodaš, ni šta radiš i tako dalje. Ali ovo je malo sad stega jer muž malo pravi problem, pita gdje si bilo, kud si išla, ne možeš ići bez dozvole i tako dalje. I sad bi ova uplanirala sebe da se ona nastane od muža. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى